prije nego li počnemo sa predavanjem, bitnost dolaska na ovo predavanje i istrajnost u tomi. Cijenjene majke i poštovane sestre, zaista je rijetkost da ćemo naći negdje u Bosni da postoje posebna predavanja za žene. A mi to ovdje, hvala uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, imamo. I to treba iskoristiti i ovu aktivnost podržati svojim dolaskom ne zbog aktivnosti, već zbog koristi ove aktivnosti i njene potrebe. Predavanja za žene su bila potrebna u svim vremenima, a u ovom našem vremenu naročito. Jer pogledajmo u realnost, vidjet ćemo da muškarci svakog petka slušaju hutbu i to je jedan vid edukovanja, vid obnavljanja i jačanja imana. Također, kod nas ovdje već godinama imaju sedmična predavanja koja su također jako korisna. Također, muškarci češće putuju gdje imaju priliku da se sretnu sa dajijama, profesorima, doktorima i da od njih nešto nauči. Dok, kada pogledamo u drugu stranu, stranu žena, evidentno je da žene ne uživaju spomenute blagodati. A ako se na to pridoda nepostojanje ženskog odgovarajućeg kadra, koji bi mogao da dopuni sve to, onda tek vidimo kolika je bitnost ovih predavanja. Također, ovo je prilika da se uživo postave pitanja na koja ćemo nekada dati odmah odgovore, a ako situacija bude zahtijevala, odgoditi odgovor do sljedećih predavanja. Na taj način cijenjene majke i poštovane sestre saznaćemo kakvo je stanje i sa našom braćom. Možda se neko i začudi kako na predavanjima za žene da saznamo kakvo je stanje među braćom. Jednostavno. Jer braća kada postavljaju pitanja, postavljaju pitanja kritikujući u njima žene. Dok ovo je prilika da se čuje i druga strana koja sigurno ima mnogo toga kazati u svoju korist. Zato da rezimiramo ovaj naš uvod i kažemo preporučujem svim sestrama da dogovori sa svojim mužima, muževima da ovo dvosedmično predavanje ukalkulišu u svoj sedmični raspored i da daju sve od sebe da omoguće svojim suprugama tog dana da prisustvuju ovim druženjima. Normalno, ako tu postoji neki sestara koji nisu udate, onda ta obaveza spada na njih da ovo predavanje i ovo druženje koje je zasigurno mnogo bitno ukalkulišu u svoj sedmični raspored obaveza. Na kraju cijenjeni majke i sestre, preporučujem svakoj od vas da sljedeći put pokuša sa sobom dovesti nekoga iz komšiluka, da li neku ženu koja već dobro praktikuje vjeru, a ne zna za ova druženja, ili neku ženu koja se slabo pridržava vjeri, ali pokušava i interesuje se za spoznajom Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, jer znajte da je to jedan veliki vid daveta širenja Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i znajte Ako neko dođe vašim sebebom i nauči nešto od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i to bude praktikovao, vi ćete imati istu nagradu kao i on, a da se neće od njegove nagrade ništa umanjiti. To je što se tiče uvoda. Što se tiče današnjih predavanja, treba da kažemo na početku da će ono možda biti malo duži od nekog klasičnog predavanja koje traje pola sata ili 40 minuta, ali dozvolite nam da produžimo možda nekih desetak minuta iz razloga što su ova predavanja jednom u 15 dana, zato produžetak od 10 minuta, inšala, neće ništa značiti. Što se tiče našeg današnjeg izlaganja, ono je, kao što ste vidjeli na temu, neznanje, najveći neprijatelj ženi. Da pojasnimo ovu riječ neznanje. U svakom slučaju pod ovom riječu mislimo nepoznavanje šerijatskih znanosti i propisa Allahovi subhanehu wa ta'ala vjeri. Nakon što smo shvatili ovo, Naslov predavanja bi mogao da glasi nepoznavanje propisa Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri je najveći neprijatelj ženi. أنت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما بمسيء تبكي عيناه عملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما بمسيء تبكي عيناه Ovo ni u kom slučaju ciljeni majke i poštovane sestre ne isključuje da žena treba da uči i druge stvari, da se edukuje u drugim znanostima, ali mi danas govorimo o neznanju kada se gleda s šerijatskog aspekta. Da li smo, cijenjene majke i poštovane sestre, ikada sebi postavili pitanje šta je razlog velikog broja grešaka u ibadetima, a najviše u namazu. Do te mjere da sam ja u ovom ovdje centru držao serijal emisija u kojima smo obrađivali tematiku greške u namazu. Zasigurno je razlog toga neznanje. Jesmo li ikada postavili sebi pitanje šta je razlog velikog broja bračnih problema među supružnicima? Zasigurno je to neznanje supružnici ne poznaju prava svog supružnika, što neminovno vodi do problema koje niko ne voli. Neznanje je razlog problema u društvu, što ćemo mi to pojasniti poslije. Zar nije neznanje to koje je prouzrokovalo da muslimani ne osjećaju slast u ibadetu? Zar nije neznanje to koje je prouzrokovalo da su muslimani doživjeli ovo što svi vidimo od poniženja na svakom mjestu. Zato Islam kao potpuna vjera, vjera koja nije ostavila ništa nedefinisano, nije ostavila ni jedan problem, a da nije ponudila rješenje za taj problem i alternativu, mnogo posvećuje pažnji u borbi protiv neznanja, mnogo podstiče na edukovanje, opismenjavanje, izučavanje i na kraju podučavanje drugih. Po tom pitanju, cijenjene majke i poštovane sestre, Islam ne pravi razliku između muškarca i ženi. I svi tekstovi u kojima se naređuje traženje znanja obuhvataju muškarce i žene. Pa makar se hadis odnosio i bio izgovoren u muškom rodu. Ovdje možemo koristi radi spomenuti jednu stvar koja nije vezana za naše predavanje, a to je Osnova je u šerijatu da se muškarci i žene ne razlikuju kada su u pitanju propisi sve dok ne dođe poseban argumentat koji izdvaja jednu od ove dvije skupine. Pa ćemo tako, na primjer, naći da je obaveza klanjati i muškarcima i ženama, ali žene kada imaju mjesečnicu, onda one ne klanjaju zato što su došli posebni argumenti koji izuzimaju ženu iz obaveze namaza u tom periodu. Stoga nema razlike između muškarca i ženi kada je u pitanju poznavanje propisa čistoći, namaza, posta, zekijata, braka, razvoda i ostali drugi ibadeta. Poslušajte, cijenjene sestre i poštovane majke, ovaj hadis, da vidimo koliko islam podstiče na traženje znanja. Do te mjeri da podstiče muškarca da poduči svoju robinju lijepim ponaš, lijepom ponašanju. U hadisu koji je zabilježio imam et tirmidvi, a hadis je vjerodostan kao što je to potvrdio ših Albani rahmetullahi alehi od Ebu Burejde. Tri osobe će dobiti dvije nagrade, inače duplu nagradu na sudnjem danu. Rob koji bude ispunjavao prava Allaha subhanahu wa ta'ala i prava svog vlasnika. Čovjek koji je imao lijepu robinju, pa je odgoji na najlepši način, zatim je oslobodi, a zatim je oženi želeći time Allahovo zadovoljstvo. I čovjek koji povjeruje u jednu objavu, a kada dođe druga, povjeruje u nju. U jednom drugom rivajetu ovog hadisa stoji čovjek, jedan od ehlul kitabija, povjeruje u svoju objavu, a zatim povjeruje u Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallame. Zamislite, Islam postiče čovjeka da odgoji svoju robinju, pa šta je onda sa odgojom svoje supruge, svoje djece, svojih potomaka? Zasigurno je to mnogo, mnogo preći. Pogledajte cijenjene majke i poštovani sestre, kako su ashabike, shvatile potrebu za znanjem do te mjere da su poslale Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallam jednu od njih da traži od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam da zakaže ženama određeni termin kada će samo njima vajziti. Pa je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam zakazao i rekao tog i tog dana u kući te i te žene se okupite, pa je došao Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallame, i vajizio samo ženama. Zar ne vidimo to da su žene same došle i tražile od poslanika, sallallahu alaihi wasallame, termin u kojem će se on obraćati samo njima? Subhanallah. Ako je u to vrijeme bilo potrebe za time, onda ne treba spominjati ovo vrijeme u kojima su neprijatelji Islama okomili se na ženu muslimanku i bore se svim raspolež, raspoloživim sredstvima protiv islamske nošnje, islamskog odgoja, islamskog morala, islamske časti i islamskog stida. Dosta puta ćemo naći neprijatelje Islama da na indirektne načine bore se protiv spomenutih stvari. Spomenut ćemo samo jedan primjer – Ali prije nego što navedemo ovaj primjer, nakon toga ćemo spomenuti još mnogo fikskih primjera, želim da kažem da primjere koje spominjemo ne odnose se ni na koga pojedinačno. Ovo su primjeri i bolke cijelog islamskog ummeta. Zato ako se neko prepozna ovim problemima i primjerima, neka ne misli da se obraćamo direktno njemu, već su ovo stvari u kojima je zakazao cijeli islamski ummet. Tako ćemo naći neprijatelje Islama da se na indirektan način borije protiv islamskog stida, islamske časti, islamskog morala na taj način što ljudima plasiraju razno razne serije koje dolaze sa zapada. U tome je zavođenje naše muslimanske omladine koja slijepo slijedi sve što vidi na tim serijama da nema ništa loše cijenjene majke i poštovane sestre u tim serijama, a ima mnogo toga, osim to da se tu beskorisno provodi vrijeme, to bi bilo dovoljno razloga ženi muslimanki i bratu muslimanu da ostavi te stvari. Jer mora da znamo, cijenjene majke i poštovane sestre, da ćemo polagati račun Allahu subhanahu wa ta'ala za svaku sekundu našeg vremena, morat ćemo položiti račun kako smo to proveli. U hadisu koji je zabilježio imam et tirmizi, a hadis je vjerodostojan, od Ibnu Omera i Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kazao, neće se pomjeriti noge insana na sudnjem danu ispred njegovog gospodara dok ne odgovori na pet stvari. Amen. بطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل Poslušajte cijenjene majke i poštovane sestre. Neće se pomjeriti noge insana na sudnjem danu ispred njegovog gospodara dok ne odgovori na pet stvari o životu u čemu ga je proveo, o mladosti kako ju je proveo, o imetku kako ga je stekao i gdje ga je potrošio i šta je radio po onome što je znao. Još govorimo o tome, cijenjene majke i poštovane sestre, kako islam podstiče ženu na edukovanje. Pa ćemo naći da je islam naredio ženama da dolaze na bajram namaz. Po nekim islamskim učenjacima ženama je obaveza doći na bajram namaz, ali ovom prilikom ne želim da govorim o ovoj temi. Samo želim da postavim pitanje zašto je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame preporučio pa čak i naredio u nekim hadisima da žene dolaze na bajram iz jednog razloga da bi slušale i one bajramsku hudbu koja bi trebala da u sebi sadrži jedan dio koji je posebno posvećen ženama kao što je bila praksa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Božiji poslanik kada bi držao bajramsku hudbu jedan dio hudbe bi posvetio muškarcima nakon toga bi otišao kod žena i održao bi jedan dio hudbe posebno za žene. Također kada govorimo o edukovanju ženi, znamo cijenjene majke i poštovane sestre da je jedno od svojstava koje krasi ženu stid, koji se nažalost u velikom broju slučajeva izgubio kod žena današnjici, ali je sigurno da su ashavike imale pri sebi to svojstvo. Ali to ih ni u kom slučaju nije spriječilo da traže znanje i da se poduče propisima Allahove subhanehu wa ta'ala vjeri. Kazala je Aisha radijallahu ta'ala anha, divne li su žene ensarike? Njih stid nije spriječio da se poduče propisima Allahove subhanahu wa ta'ala djeli. Mi živimo u jednom čudnom vremenu. Živimo u vremenu kada se žene, nažalost nekada i one žene koje praktikuju vjeru, stide da upitaju za propise vjeri, ali ćemo naći tako velik broj žena koji se deklarišu kao muslimanke da se ne stide izaći na ulicu razgoličene ili onako kako to šerijat zabranjuje. Pogledajmo cijenjene majke i poštovane sestre, zar hadis o kupanju ženi od džunupluka nije prenijela umu selene? Hadis u Buhari i muslimu da je došla umu Sulejm, žena Ebu Talhi, i kazala O Boži poslaniće, Allah subhanahu wa ta'ala se ne stidi istini. Pogledajte kako je ta žena imala edeb i ponašanje naspram Božijeg poslanika, pa počinje svoje pitanje ovim uvodom pa kaže O Boži poslaniće, Allah Đerlešanu se ne stidi istini. Je li žena obavezna da se okupa kada doživi poluciju u snu? Pa je kazao Boži poslanik sallallahu alihi wasallame da, ako vidi tragove tečnosti. Također, ako pogledamo u istoriju Islama, vidjet ćemo da Islam kroz cijelu historiju, tokom svih generacija, bilježi žene koje su bile učene i koje su bile veliki poznavaoci propisa vjeri. Zasigurno na čelu skupine tih žena je Aisha radijallahu ta'ala anha, koja je uživala veliki ugled kod ashaba i nerijetko bi dolazili ashabi da je pitaju o propisima vjeri. Mnogo je argumenta, cijenjene majke i poštovane sestre, koji ukazuju na vrijednost sticanja znanja. Toliko mnogo da imaju knjige napisane samo na tu temu, imaju predavanja održana samo na tu temu, pa ćemo naći predavanje u kojem se iznose samo argumenti iz Kur'ana koji ukazuju na vrijednost sticanja znanja pa ćemo naći drugo predavanje gdje se iznose samo argumenti hadisi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame koji ukazuju na vrijednost i potrebu traženja znanja. Mi ćemo ovom prilikom, zbog skučenosti s vremenom, spomenuti samo nekoliko kuranskih ajeta i nekoliko hadisa Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallame, ne bili se u našim srcima probudila želja za učenjem propisa Allahove subhanahu wa ta'ala vjerih. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje, a Allah dobro zna ono što vi radite. Pogledajmo, Kaže Allah Đelešanhu, Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje, a Allah dobro zna ono što vi radite. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائنا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki i učeni i da on postupa pravedno, nema Boga osim njega sivnog i mudrog. Pogledajte, cijenjene majke i poštovane sestre, Allah subhanahu wa ta'ala prihvatio je svjedočenje učenih ljudi. U čemu je prihvatio njihovo svjedočenje? U najvećoj stvari, u svjedočanstvu da nema drugog Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi znamo, kada čovjek dođe pred šarijatskog kadiju, treba da bude povjerljiv kako bi se prihvatilo njegovo svjedočenje. Zamislite kolika je vrijednost učenjaka kada je Allah subhanahu wa ta'ala prihvatio njihovo svjedočenje. Također, zadnji ajet koji ćemo citirati, koji ukazuje na vrijednost znanja, jeste riječi Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i, objavlja, i objavljivali pitajte učeni ako ne znate. Što se tiče hadisa Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallame, njih je također na ovu temu mnogo, mi ćemo spomenuti samo dva hadisa. U hadisu koji je zabilježio imam et tirmidhi, a hadis je vjerodostojan od Ebu Umame el Bahilija radijallahu ta'ala anhu, da je kazao, spomenut je učenjak i pobožnjak u prisustvu Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame, pa je kazao poslanik, vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mene u odnosu na nekog od vas. Zamislite cijenjene majke i poštovane sestre, vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mene u odnosu na nekog od vas. Pa je kazao, zaista Allah i njegovi meleki, stanovnici zemlje i nebesa, pa čak i mrav u svojoj nastambi i riba u vodi donose salavat to je straže istigfar i upućuju dovu Allahu subhanahu wa ta'ala na onoga ko podučava ljude hajru. Također o hadisu koji je zabilježio imam Et-Tirmidhi, a hadis je vjerodostojan od Ebu Derda radijallahu ta'ala anhu, da je rekao poslanik sallallahu alihi wasallame, ko krene putem traženja znanja, Allah će mu njime olakšati put u džennet. Meleki prostiru svoja krila onome ko traži znanje i zadovoljstva njegovim postupkom. Poslušajte nastavak ovog hadisa. Za učenog traže oprost stanovnici nebesa i zemlje, pa čak ribe u vodi. A vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca u noći uštapa nad ostalim zvijezdama. Ovdje ćemo samo zakratko se zaustaviti kod ovog hadisa, Pogledajmo, cijenjene majke i poštovani sestre, Božji poslanik, između koga pravi komparaciju, između učenog i pobožnog, i opet je toliko velika razlika među njima. Zamislite, zamislite da se pravi komparacija između učenog i običnog insana koji nije pobožan, kako bi tek tada bila velika razlika među njima. Također pogledajte kako Božji poslanik pojašnjava vrijednost učenjaka pa kaže poredi učenjaka sa pobožnjakom pa kaže razlika je među njima kao što je razlika mjeseca ali kada u noći uštapa kada je mjesec pun zaista je tada velika razlika u sjaju između mjeseca i zvijezda e tolika je razlika između učenih ljudi i pobožnih a zamislite onda kako je velika razlika između učenjaka i običnog svijeta. والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفاد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي Zasigurno mi živimo u vremenu kada su sredstva fesada prisutna na svakom koraku, ali vjerujte i znajte da se velik broj stvari, tehnoloških dostignuća može koristiti u pozitivne svrhe. Primjera radi, kasetofon, televizija, kompjuter, internet, sve su ovo stvari mačevi sa dvije oštrice. Kako god se može slušati na kasetofonu muzika, tako se na njemu mogu slušati i predavanja. Kako god se na kompjuteru mogu igrati samo igrice, na kompjuteri se mogu slušati i predavanja i može se slušati učenje Kur'ana, također na internetu. Također treba da imamo na umu jednu stvar, cijenjeni majke i poštovani sestre, pogledajte samo kako je u ovom našem vremenu olakšano sticanje znanja. Pa ćemo vidjeti da se štampaju knjige islamskog sadržaja na svakom koraku. Vidjet ćemo na svakom koraku sveske, olovke, papiri, struja. Mi malo razmišljamo o tim stvarima, ali znajte da su to blagodati od Allaha subhanahu wa ta'ala, da su to stvari koje nisu posjedovali naši prijašnji učenjaci, zamislite prijašnje učenjake, želi da zapiše samo jednu korist koja mu je na um pala nakon što je legao, nakon što je ugasio ili svijeću ili neku lampu, ustaje pa mora da zapali svijeću ili lampu. Tada nije bilo šibici, pa kako? pa zapali to, pa ustani, pa zapiši sa tintom i sa perom, pa opet da legni spavati, pa mu opet napadne korist i tako više puta u toku jedne noći. A kako smo mi sada u velikim blagodatima, čovjek samo na jedan pritisk dugmeta, znači ima struju, imamo sveske, imamo olovke, imamo knjige, imamo kompjutere, imamo kasetofone, ali najmanje znanja imamo. Zato znajte, cijenjene majke i poštovane sestre, da ćemo biti pitani za ove blagodati i kako smo koristili ove blagodati. Zato kažemo, velika je greška za postavljanje edukovanja i podučavanja ove velike polovine društva, koja ljulja i odgaja drugu polovinu društva. Zato nije slučajno to što neprijatelji Islama napadaju na ženu, i na sve moguće načine žele da je odvoje od pridržavanja za islam. Žele da izvedu ženu iz kuće, žele da žena ostavi ono što dolikuje njoj i njenoj prirodi, a da joj daju ono što ne dolikuje njoj i njenoj prirodi. Kada govorimo o, o ostranjivanju neznanja, bilo da se radi o čovjeku, bilo da se radi o ženi, moramo imati dvije stvari na umi. I te kako bitne. Čovjek mora prvo da svati potrebu, njegovu potrebu za znanjem, a druga stvar, čovjek mora da svati realnost našeg poznavanja vjeri. Jer kako tražiti od čovjeka da krene putem traženja znanja, edukovanja, ako nije svjestan vrijednosti tog znanja? A s druge strane, kako tražiti od čovjeka da krene putem traženja znanja ako on i sam nije svjestan da ne zna da treba da se poduči propisima Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri. Kada pogledamo cijenjeni majke i poštovane sestre u naše stanje, vidjet ćemo mnogo čudnih stvari. Vidjet ćemo jednu stvar, a to je za sve što nam treba u ovo dunjalučkim stvarima, mi pitamo one osobe čija je to struka. Pa na primjer, ako želimo nešto sašiti, mi nećemo to prepustiti sebi, već ćemo to odnijeti nekoj osobi koja se bavi time, šnajderici. Kako ne bi upropastili jedan komad platna? Ili ako imamo problema sa zdravljem, zdravljem idemo kod doktora. Ali ako nam nešto treba, od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri ili ako imamo nekih nejasnoća mi sebi dajemo za pravo mi sebi dajemo za pravo da govorimo o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri i to dosta puta bez znanja A znajte, cijenjene majke i poštovane sestre, da je govor o Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri veliki grijeh, pa čak do te mjere da su to neki smatrali većim grijehom od širka. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Innama je'murukum bis su'i wal fahša Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun On, šeitan, vas navraća na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate. Ta stvar da ljudi govori o Allahu i subhanu wa ta'ala vjeri bez znanja, bila je razlogom raširenosti neznanja, a neznanje je uzrokovalo ono što vidimo oko nas. Vidimo razgoličenost na svakom koraku, vidimo muziku, gledanje serija, prostitucija, ašikovanje, duhan, alkohol, sujevjerje i mnogo drugih šerijatskih prekršaja. Zato ćemo mi u ovom zadnjem dijelu našeg druženja i našeg predavanja spomenuti nekoliko konkretnih primjera koji su zasigurno plod neznanja. Gledat ćemo svakako da ti primjeri budu vezani za ženu kako bi korist bila što veća. Pa ćemo kazati koliko je samo žena koje abdeste, a na noktima imaju lak. Abdest takve žene je neispravan, a to povlači za sobom neispravnost namaza. Šta je to ako nije produkt i plod neznanja? koliko je žena koje mode radi puštaju nokte duži vremenski period od 40 dana a poznato je da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam postavio 40 dana kao zadnju granicu kada čovjek musliman treba da ociječe svoje nokte koliko je žena koje nose periku zbog uljepšavanja a to je stvar koja je strogo zabranjena vjerom počinio od tog dijela je prokljet u hadisima Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Koliko je žena koje čupaju obrve, a to je stvar koja je po šerijatu strogo zabranjena, počinio od toga je prokljet u hadisima Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Koliko je žena koje se šišaju na mušku frizuru, a to je zabranjeno po islamu, jer Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, je prokleo one žene koje oponašaju muškarce, a one muškarce prokleo koje oponašaju žene. Ovdje treba da spomenemo jednu stvar, a to je, dosta puta olahko se odnosimo naspram hadisa u kojima čujemo da je Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, je prokleo nekoga. Zamislite cijena majko i poštovane sestre, šta treba gore čovjeku muslimanu, već da bude proklet na jeziku najodabranijeg insana koji je ikada kročio Allahom subhanahu wa ta'ala zemlju. Također, koliko je žena koje izlaze iz svoje kuće nepropisno obučene, a dosta puta još i nose odjeću kojom oponašaju nevjernice, A poznat je hadis Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje kaže Men te šebehe bi kaumin fe huwa minhum Onaj ko oponaša jedan narod, on je od njih. Koliko je samo žena koje slabo znaju propise hajda i nifasa ili istihazi, pa ćemo ih naći da klanjaju u onom periodu kada su u hajzu, a namaz u tom periodu je zabranjen. Ili ćemo naći suprotno tome da žene ostavljaju namaz misleći da su u hajzu, a nisu, već je to isti haza i obavezne su da klanjaju u tom periodu. Koliko je žena koji nakon, period, nakon poroda ostavljaju namaz 40 dana pa makar prestala krvariti nakon nekoliko dana nakon poroda, misli da mora da ostavi namaz 40 dana, a to je zasigurno neispravno, već je obavezna nakon što prestane krvariti da se okupa i da počne klanjati. Koliko je žena koje čine abortus bez šerijatskog razloga, opravdanog razloga, na taj način ubijaju jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala stvorenja, a to je stvar koju je Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio. Koliko je žena koje koje iz sažaljenja prema svojoj djeci ne naređuju toj djeci u sedmoj godini da obavljaju namaz, a u desetu ih ne istuku zbog toga, a to je preporuka Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Analogno ovom, treba djevojčice od malena viknuti na nošenje hijjaba kada postanu punoljetne da im nošenje hijjaba ne, bune, ne budne strano i ne bude teško. Također, zar nije neznanje razlogom da žena ne zna koju je mahrem i da može da otkrije svoju mahramu pred njime, da može da se selami sa njime i da može da putuje sa njime. Suprotno tome, žene kada ne poznaju koju je mahrem, onda nekada se osamljuju sa ljudima s kojim ne smiju da se osamljuju, putuju s ljudima s kojim ne smiju da putuju, ili skidaju svoju mahramu i svoju odjeću pred osobama pred kojim šerijatski nije dozvoljeno da se otkriju. Koliko je žena, a i muškaraca koji ne znaju propise razvoda braka, pa ćemo vidjeti da muškarci davaju ženama razvode u periodu kada to nije dozvoljeno. Daju razvod braka suprugama na način koji je šerijetom zabranjen koliko ćemo naći muškaraca, koliko puta ćemo naći da u šali daju razvod svojoj ženi, ne znajući da ima velik broj islamskih učenjaka koji smatraju validnim, validnim razvod braka koji se izgovori u šali. Također, koliko je žena koje ne poznavaju i ne znaju da čovjek ima pravo da dva puta razvede ženu opozivim razvodom, a da treći je neopoziv. Šta to znači? Dva puta čovjek ako razvede ženu može je vratiti i to bez njene saglasnosti, ali ako je razvede treći put, onda je ne može više oženiti dok je ne oženi neko drugi pa je razvede.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 A život na ovome svijetu je samo, samo, samo, barljivo naslađivanje. Također, za nije neznanje to koje je uzrokovalo kod velikog broja žena sujevjerje, više nego među muškarcima, pa ćemo naći velik broj žena da gledaju u filđan, čitaju horoskop, smatraju prolazak mačke preko puta lošim znakom, da ne šiju u određenim danima, da ne peru veš u određenim danima, ne siju u određenim danima i mnogo toga, a sve je to u kontradiktornosti sa načelima Islama. Zad nije neznanje to koje je učinilo velik broj žena da proklinju svoju djecu i da dovije protiv njih onda kada se naljute? Zar nije neznanje to koje je učinilo velik broj žena da su nepokorne svojim muževima ili suprotno tome pokorne su im u stvarima koje su zabranjene šerijatom. Koliko je žena koje bez opravdanog i validnog šerijatskog razloga odbijaju svoje muževe kada ih pozovu u postelju. Time se izlažu prokljestvu meleka i srđbi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko je žena koje koje šire bračne tajne, tajne intime, ne znajući da je to stvar koju je šerijat i kako strogo zabranio. Nakon što smo naveli samo jedan mali dio oni prekršaja koji su prisutni kod nas, treba da se zapitamo cijenjene majke i poštovani sestre, kako očekivati Allahu subhanahu wa ta'ala blagoslov, kako očekivati Allahu subhanahu wa ta'ala bereket, kako očekivati uredan život u našim porodicima, a toliko je osoba, toliko je osoba u našoj sredini koje su proklete na jeziku Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame. Zato na kraju ovog našeg druženja da rezimiramo i kažemo neznanje je zasigurno veliki neprijatelj ženi. Zato cijenjena majko i sestro, znaj da je vaša uloga u društvu velika, mnogo veća nego što mislimo. Znajte da iza svaki da iza svakog islamskog velikana stoji velika majka koja je bila njegova prva učiteljica. Iza svakog islamskog velikana, iza svakog alima, iza svakog vojskovođe stoji velika majka koja je bila njegova prva učiteljica u životu. Znajte da žena koja ostavi islamski način življenja, da je vatra koja uništava društvo, a suprotno tomi, ako se pridržava islama, postaje veliki stup islamskog društva. Neprijatelji islama se boje ženinog povratka u islam, jer će ona odgojiti generacije koje će uzdići zastavu islama i njih stjerati sa njihovih fotelja. Onog momenta kada je žena znala svoju ulogu, njeni plodovi su bili učenjaci, koji su danonočno radili za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Njeni plodovi su bili muđahidi koji su svojom krvlju pisali blistave stranice istorije Islama. Zamislite cijenjeni majke i poštovani sestre Usama ibn Zaid Ashab radijallahu ta'ala anhu vojskovođa kojeg je postavio Božji poslanik sallallahu alihi wasallane na čelo vojske u kojoj je bio Ebu Bekr i Omer radijallahu ta'ala anhu, a imao je samo 18 godina. A pogledamo li naše omladince od 18 godina, da li su u stanju naruče drva donijeti u kuću, sa naušnicom u ušima, mobitelem u džepu, frizurom kojom oponašaju nekog od igrača, dali Bekama ili Ronalda, izvučenih pramenova, uskih farmerica, dresom državi koja je dojuče ubijala po Bosni, silovala muslimanke po Bosni, da malo bolji vjetar puhne takvog insana bi oborio. Te osobe njih ne interesuje šta se dešava muslimanima u Čečeniji, u Palestini, u Afganistanu, u Iraku. A kako bi tražili nešto bolje od njih kada su oni odrasli na ulici, odrasli su u kafiću, odra, odrasli su gledajući televiziju, satima i satima sjedeći pred video igricama. Sve ovo nas ponovo vraća na našu temu, a to je uloga majke u jednom društvu. A teško će jedna majka biti svjesna njene uloge ako ne poznaje propise Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Zato cijenjene majke i poštovane sestre koristite Allahove blagodati prema nama jer nas je Allah subhanahu wa ta'ala u ovom vremenu iskušao sa nekim iskušenjima ali i dao nam je velike blagodati. Koristite blagodati knjiga, knjiga, blagodati kaseta, blagodat kompjutera i blagodat interneta. I na kraju, na kraju jedna najbitnija stvar, poruka svakoj majici i svakoj sestri da sebi napravi dnevni raspored druženja sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom Kur'anom za one osobe koje ne poznavaju arapski jezik obavezno iščitavanje prijevoda Kur'ana razmišljanje o Allahovim subhanahu wa ta'ala ajetima i na kraju praktikovanje svega toga u svakodnevnom životu. Jer znajte, cijenjene majke i poštovane sestre, onog momenta dok su muslimani družili se sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom i bili su prvi u svijetu i njihova riječ je bila teška, imala je svoju snagu. Onog momenta kada su muslimani zamotali mushafe i ostavili u vetrine, tada su doživjeli ono što mi danas vidimo. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog našeg druženja da nas učvrsti, da nas poduči propisima Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u svim dijelovima islamskog svijeta. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju subhaneke Allahumme ve bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente estalfiruke wa etubu ilaih. مرحبا بالجميع من دوام الشقا من ديلات الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع من دوام الشقا عندنا ديلات الربيع الكرم لكم والكرم ما يضيع كل نفس ذائقة الموت وإن إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا svako živo živo će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše, vaše, vaše. I ko bude od vatre udaljen, udaljen, i u džennetu veden, veden, veden, taj je postigao šta je želio, želio. A živa na ovome svijetu je samo, samo, barljivo arzlađivanje, ivanje. الجنود حمين الحدود من عدو الأدود الأسود رافعين البنود حمين الحدود من عدو ولدود يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام الشقا عندي نبت الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع انت وامسك عندنا الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي